咦，你咁急趕住去邊啊？我趕住去普羅預購鬱文新書《襲擊梁振英》。唉，我仲以為你趕住去交月費添。乜唔係俾咗錢買書就得噶啦咩？梗係唔係啦，梗係買完新書，然後再交埋月費先得噶嘛。而家已經係月尾啦，你交咗月費未呢？ 未交嘅話，就請到 myradio.hk 節目月費收費表，揀選你想撐嘅節目。預先多謝大家持續支持 myradio 節目月費計劃。各位觀眾，小弟係陳雲，祝福大家喺新嘅一年福星高照，鴻運當頭。 Yeah. 咁我哋就咁啊，三十二隔離就三十三，即係而家個攝影師企個位，咁就係香港民族黨嘅陳浩天嗰個位就俾人 DQ 咗，咁我哋咧就而家就喺埋呢度啦，OK，咁啊歡迎你食環署走嚟搞我，OK，你唔嚟咧就歸功，OK，包括呢度所有嗰啲傳達信政治信息嘅嗰啲攤位，你都全部封晒佢。如果你唔封咧，你食環署就係歸公，啊仆街冚家產落地獄，OK？俾咗錢 租咗個攤位，可以臨時叫人唔做嘅。香港唔可以咁樣嘅，係咪？所以食環署咧，所有食環署嘅人，全部都應該落地獄，係嘛？呢個位吉嘅，係咪？就係因為你 DQ 咗人哋，收咗人哋錢，又唔俾人哋擺檔，話人哋傳達政治信息，我年年都喺度傳達政政治信息，打到共產黨，屌你！你快啲嚟搞我啦！OK，嗱，我哋今年咧就好多嘢賣嘅，有 襲擊梁振英、襲擊梁振英二點零，有 T 恤、有杯、有書，仲有其他我啲作品，又有 T 恤，快啲嚟年宵市場，三十一、三十二號攤位，普羅政治學院同埋《議事報》。 華夏建國論壇主持莊元生、陳雲。好，華夏建國論壇又翻嚟同大家見面啦。今日就年廿八就洗邋遢，今次咧就 第一次啊，就呢個現場直播嘅，直播係啦。咁就同大家就應下節啦，就講下呢個新年農曆新年個風俗啊。嗯咁上次陳文老師就同阿台長就講咗揮春啦，係啊咁樣係啦，有咁啲香港揮春、大陸揮春、大陸嘅揮春同香港揮春有啲設計嘅唔同。係啊，咁啊，蔡老師講完之後，大家嗰個反應 都好好，同埋蔡老師都喺三文治嗰度將做寫咗篇文章，即係將個內容就更加詳細咁誒展示出嚟啦。咁我就淨係有一點補充嘅啫，即係講話嗰個揮春點解四個字咧？咁就誒、大家諗下，成語係四個字嘅，大部分都係成語都係四個字嘅。即係點解咧？千錘百煉以嚟，即係 有啲五個字可能七個字，最後剩翻四個字就剩翻最好啦。即係嗰種最精煉嘅形式嚟表達，唔、單止成語四個字啦，好多四字詞語都係四個字嘅。連嗰啲告示都係啦，即係係啊好似我哋以前香港嗰啲咩不准標貼啊、咩非請勿進啊嗰啲，都係盡量係整到四個字。係啊，奉政府御啊，或者請移玉報啊，嗱呢啲全部都係四個字嘅，係啦，所以嗰四個字就係 最精煉、最精準嘅。咁喺揮春嗰度就變咗出嚟啦，係啦，咁就揮春我哋唔詳細講啦。今次再最開始就先講下對聯先。咁對聯咧就我哋即係過年嘅時候就通常會接觸得到最多啦。咁就但係咧我就發覺咧，其實好多時個對聯咧大家都貼錯嘅。 嗱，揮春就唔會貼錯啦，因為得一張嘅啫嘛。又唔使平側嘅，因為佢得一張。但係門戀咧就有就要麻煩啦嚇，有你有平側同埋你要左右有問題，左右要要分次序嘅。係啦，咁佢左右嘅次序咧就係根據嗰個平仄而嚟嘅。咁、個原則得一個嘅啫，好簡單嘅啫，就係、你下聯嘅最後一個字係平聲。係啦，平聲收結咁樣。係啦我就 舊體詩又好，或者對聯都係咁嘅。當然有啲拗有啲拗對，或係啦者有啲，但係嗰啲好例外啦。係啦，咁啊百分即係嗰個例外就好少啦，咁啊可能佔咗百分之 九啊幾以上啊，都係呢個下下聯就平聲嘅，咁啊求其腦入邊你自己諗下都係噶啦，譬如咩花開富貴呢、個足步平安嗱，個安字就係平平聲嚟嘅，咩財源誒呢個生意興隆通四海，財源廣進達三江，個江字又係係啦平係平平聲嚟嘅，係啦。 咁就或者再花一兩分鐘講下點樣分平則啦。咁可能聽眾問：哇，平則都使教嘅？其實就唔係啊！要你去街度睇下貼咁多人貼錯嗰個對聯，就係因為唔識唔識分平嗯平則啦。咁平則咧就係一個最簡單嘅分法咧，你分到平聲就得㗎啦。係啦，咁啊平聲係點咧？咁啊因為廣東話就有九聲嘅，咁嗯譬如用好多時中學 可能會教到嘅就嗰九聲啦，詩時、史事、史時、識食食咁啊九聲，你記前嗰兩個得㗎啦，詩同時。嗱呢兩個咁嘅發音，你你反覆念詩同時，咁你用呢兩個字嗰個平聲嘅發音嚟套翻落去其他嘅字嗰度咧，你就發覺咧唔係平聲嘅就係側聲啦，咁就最簡單嘅方法啦第一。聲同第四聲啦， 咁就係誒陰平陽平四聲。係啦係啦，咁頭先就因為要講一個咁、要俾啲例子大家睇嘅，咁頭先我就落咗花墟行咗一轉，咁啊、下一節會再講同呢個地產霸權有關啊，都同呢個陳雲老師冇得寫專欄都有關嘅，咁就先按下不表，咁就。誒、我就喺旺角啦，咁就喺女人街附近嘅一棟大廈咧，就發覺有一個對聯咧，佢就 唔單止貼錯，連寫都寫錯嘅。啊，呢、個嗱嗱呢個就喺女人街隔誒、隔離嘅嗱。個上聯咧就年年順景財源廣，下聯咧就歲歲平安就運氣旺嗱，好似好押韻，其實就唔得嘅咁樣，係啦、咁樣兩兩兩個呢啲就好好取巧嗰種押韻啦，但係佢就唔係押平聲，其實下邊兩個咧都唔係平聲嚟嘅，側聲。係啊，兩個都係側聲嚟嘅，所以你 點貼都錯，因為寫就已經寫已經錯係啦，呢啲一開就已已經係啊呢啲一寫錯。睇就知一定係大陸自己做啦，即係好多雕飾啊，跟住金碧輝煌。咁另外就係乜都講財啊、旺啊嗰啲嘅呢個誒、呃、傳統華夏或者係我哋民間嘅對聯係唔會寫得咁。咁白嘅，咁淺薄嘅，即係你我哋正多係誒生意興隆或者係誒通四海咁， 咁你四海都通，咁自然就有財源啦，咁就唔使話財源廣啊，跟住又運氣旺啊，寫到咁白就呢啲係誒粗淺同埋係俗氣嘅。係啦，咁即係話，無論你點貼都錯，因為佢本身可以寫錯本身。真係寫錯對聯。係啦，咁 咁如果大家一即係誒頭先已經略略知道個平質，大家可以翻即係周圍望下，而家咁啊即係出街行下，你望下啲對聯咧，其實好多時都貼錯嘅。咁有錯嘅，咁啊俾翻個正式嘅大家睇下，誒呢、個技術員可以出第二張。係啊嗱呢一個啦，就係普羅門口個對聯啦。嗱呢個就啱嘅。嗱下聯最後一個字個春字，個春字就平聲嚟嘅係啊，第一係啦聲。平聲。係啦，同埋嗰個，正如陳文老師講啦， 比較含蓄少少，唔係啊講得咁直接嘅。雞鳴就天放曉，嗱呢個寓有一個比喻啊，有一個寓意嚟㗎嚇。民主就地回春，咁啊即係有一個比喻對比嗰個關係啦，係啦。咁嗱呢個就俾翻個正確俾啊俾天與地大家睇下。咁對嘅，咁跟住係誒雞鳴不已，風已如晦嗰啲典故啦，係啦啊係聞雞起舞嗰啲咁嘅典故。啊！如果大家嚟嚟呢排上開嚟普羅交呢個月費，見到 阿鬱敏門口嗰個辦公室門口咧，就有一個對聯，其中一上聯咧就係呢個雞鳴不已啦，咁樣係啊，另外個文字咧係寫穿頭，呢個係民國嗰啲革命時期留低嘅字嚟嘅，係啦，即係表示誒人民出人頭。民出頭啦啊啊！嗰個係特登咁寫嘅，誒係真係真係民國孫中山先生革命之後，誒一班廣東嘅志士就揾呢啲其實係啲暗號嚟嘅。啊 即係有個有個寓意喺度啦係啊係啊，係啦，即係呢個起義啊，即係出頭啊，結好啦，咁可以翻翻嚟正常畫面啦，係啦，咁嗱，咁 好簡單啦，就同大家就講解咗個對聯點樣貼啦。咁啊、希望大家今年就唔會貼錯。係啊，或者即使唔知唔知平仄聲，你就係、總之係中文啦，中文字嘅直排就係由右讀到左邊啦，所以右邊就係第一聯，誒、誒左邊就係第二聯咁啊。係啦，誒陳老師會發覺其實以前冇咁多人貼錯嘅，而家點解咁多人係啊貼咁多人貼錯？因為以前嗰啲門戀好多都細個睇慣咗啦，即係花開富貴、 祝報平安咁啊，天增歲月人增壽啊，誒春門誒春滿春滿乾坤福滿滿咁係啦背慣咗啦，同埋以前係唔興用創新嘅門戀嘅，係誒全部都係守舊嘅，係啦誒即係譬如話誒厚德載福和氣致祥係啦咁嗰啲係冇錯好係啊易經嚟自易經嘅嘅典故嚟嘅，咁嗰啲係 我細細個睇慣就一定係厚德載福和氣致祥，嗰陣都唔識平平仄聲，因為啲細路仔唔使㗎認得嗰幾個字已經好叻㗎啦，四五歲嗰陣。但係睇慣咗咁，同埋嗰啲家家戶戶以前係貼一啲係固定咗嘅門戀嚟嘅，譬如佢個啊書香世家，又或者係佢為人比較厚道嘅，就貼呢個厚德載福和氣致祥。咁如果佢係好普通嘅，咪花開富貴祝到平安咁咯。即係總之係四季嘅啊風調雨順 咁就就唔求財唔求財運嘅，咁淨係求富求呢個係啊平安咁。譬如花開富貴，祝報平安，就嗰、個重點喺平安嗰度嘅，嚇就唔係話富貴誒富貴嘅，因為我哋係下聯個平聲嗰度先係重點咁。 咁依家啲人咪誒又創新又搞鬼咁，譬如嗰啲大陸，譬如頭先嗰個喺旺角嗰間大廈嗰啲就係大陸買翻嚟嘅啫，就係、又搞鬼，但係又又創新，但係又錯嘅誒寫得係啊，又錯又俗氣咁啊。係啦，咁我亦都睇到一啲社會變遷嗰個變化啦，嗯即係正如陳老師講啦嗯。咁、因為以前就睇慣，同埋會有上一代會教你係啊係啦，即係即係。 誒阿爸阿媽或者阿爺阿公，你睇慣咗，即係因為佢哋有經驗啊，嗯咁、多年嚟睇慣咗，係你一貼錯咗，佢就即刻會發覺。但係而家唔係好多都係啲核心家庭啊，嗯佢哋唔知啊嘛，即係冇呢個父母係啊去誒同佢講啊，同埋都同埋個 嗰個鄰里嗰個疏離關係都有，即係以前嗯貼錯咗，可能隔離鄰舍會同你講，而家而家貼錯咗就得個笑字，就喺度睇下你幾時俾人笑先。係啦，所以變咗唔，所以唔單止話即係個別家庭貼錯啦，好多連啲所謂大寶號啊係啊，都係貼錯㗎。係啊，頭先譬如呢間大廈啲人照出萬做出萬歸咁，但係見慣見熟，但係都係錯嘅，係啊但係都係唔出聲。係啊，同埋頭先我講過啦，嗰、個地方係喺女人街隔離，係啊係一個非常 之旺嘅地方，日日可能有成有成成千萬人咁，嗯成千上萬嘅人經過，但係照樣錯錯到而家啫，冇人會同佢哋講嘅係啊。，即係嗰啲就係真認真係出咗醜都唔知啦。係啦，即係嗰個風俗就有出咗個問題啦嗯，係啦、咁就其實對聯就點嚟嘅咧？咁就如果誒、呃照翻嗰、個誒 誒嗰個歷史嘅變化，嗯其實最早咧應該係先有呢個所謂嘅門神啊。係啦，門神就照推上去啦，可能就係魏晉時候嘅有嗰個門神啦。咁誒傳說咧就係喺《山海經》嗰度嘅，咁啊有棵叫好似一棵桃樹咁樣啦，係啦，咁啊好咁啊好大嘅，咁咧就有兩個嘅門神就守住，咁啊等即係有啲唔好嘅惡鬼出嚟咧，就會捉咗佢走嚟餵老虎嘅，係啦，咁啊啲人咧就借 呢一個《山海經》嘅傳說咧，就將呢個 左右門神咧就刻咗喺一個桃木，因為嗰個桃樹嘛，所以後來所謂嘅桃符啊桃符啊或者桃木劍啊，係嗰個來源都係嚟自呢度嘅咁樣。可以辟邪或者誒斬殺斬妖啊。係啦，咁嗰兩個門神叫咩名咧？嗱，嗰個名就好慳讀嘅。啊，呢個技術員可以出一出第三幅圖。啊，呢個要放大少少啦，上面有四個字嘅。係啊，呢個就係細細個以前讀小學嗰啲老師以題以題面命啊，讀讀啱佢啊，因為真係唔係照字照字面咁讀啊。係啦， 嗱，嗰個字可能太細，大家就睇唔到啦。我就講嗰兩個字啦。嗰、個就神啊，神徒嗰、個好似呢個開到荼蘼嘅圖，神徒屈女， 但係就唔係讀呢四個音嘅。要讀新新書屈係要讀新書屈律嘅，我哋以前咧就一定會教嘅，係啊而家唔知仲有冇係啊就有冇教啦。啊，呢兩個咧因為有就係啦，呢啲怪字，因為佢唔係其實未必係漢字，即係未必係漢話嚟嘅，係啦即係上古嘅語言，咁所以佢係讀得唔同，同埋係雙聲疊韻啊。咁係啦一一聽就即係佢係傳個聲嘅啫，即係佢個字冇乜特別意思嘅。係啦。咁啊，新書就屈律咁嗯，因為 個名佢唔會翹口，正如頭先陳文老師講有雙聲調韻，所以你聽完之後就好方便記憶㗎，咁啊一世都會記得㗎啦咁樣。有時識講但係唔識寫嘅，因為呢個係嗰啲佢嘅寫法係係另外一種係誒、呃、古老係咁寫，但係讀音唔同。係啦，咁就後來就誒、呃除咗新書屈律呢兩個捉鬼嘅門神之後咧，後來到咗唐唐朝嘅時候，嗯唐太宗嗰陣時就 誒、呃撞鬼，因為佢嗰時玄武門之變就殺咗啲兄弟啊，係啦佢起義嗰陣都殺咗好多人係啦，因為佢殺咗好多戰術好叻嘅，成日都係射死咗對方嗰啲大將。係啦，咁就夜晚就發夢啦，係啊即係即有人嚟攞係有命冤鬼嚟索命啦。咁有兩個大大將啦，就呢一個秦叔寶啊，同埋呢個屈慈公屈慈公或者屈慈敬德屈慈敬德係啦。咁啊兩個就同佢就守住個守門門啊，因為有殺氣係啊啲鬼就唔敢再嚟啦。 咁啊，唐太宗覺得話嗯兩個大將日日守門都唔得唔得咯，咁啊！啊畫佢哋帶兵有練兵噶嘛，係啦，咁啊將佢兩個樣就畫咗喺門口就守咁啊門神啦。基本上就係呢兩個咁嘅門係啊神嘅啫。誒嗰個畫像嘅門神佢調轉咗嘅，呢個係係啦嗰啲互聯網或者係啊唔係㗎，呢本係書嚟㗎，大書嚟㗎。陸嗰啲書又係亂搞㗎啦書嚟㗎係啦應該係兩個誒呢個嗰本書就係貼錯門神。係啦，呢、個咧就係書嚟嘅，但係佢貼錯門神嘅，我要特因為登啲大陸書確係確係傻更。係啦， Sorry les feuilles.正確咧就同陳文老師講啦，係兩個要面對面嘅，咁你兩個面歪面嘅，即係佢已經知係貼錯門神啦咁樣。嗌交或者係想反目反目成仇，咁就開唔到道門啦。係啦一定要面對面，好似傾緊偈咁嘅。所以係譬如新書屈律就係嗰個新書就擺喺右邊，屈律喺左邊。係啦，冇錯啦。咁啊呢個係書嚟嘅，係印刷嘅書嚟嘅，喺香港嘅書嚟嘅。但係可能佢嗰個作者喺大陸啊，或者佢攞嗰個圖喺大陸，係啊亦都 冇考究過，將佢調翻轉頭。排版嗰陣又嗰個人又唔唔 知搞乜咁，即係排版嗰人都未貼過門神，所以又唔又亂搞啦。係啦，所以嗱咁講咗，今年大家就唔好貼錯門神啦。總之就係面對面，好似傾緊偈，有商有量咁。因為你誒你係看住道門嘅中間咁啊，唔係看住道門嘅兩邊噶嘛。即係假設有兩扇門咁啦，誒、無論閂門或者開門都好，誒、面對面嘅時候，佢個目光就誒、投向嗰個門嘅中間咯。咁啲惡鬼啊，如果經過就 就會俾嗰啲嗰兩個大將就係啊揾刀嚟斬殺，或者一個攞大刀，一個攞條鐵鞭咁樣。係啦，所以見到華夏文化好多嘢都失傳咗，即係大家即係即係誒。 誒唔知道原來嗰樣嘢點嘅，就即係以訛傳訛，就就整到咁嘅好多錯嘅嘢喺市面上出現，甚至呢本係印刷嘅書嚟嘅，都會有啲咁嘅錯同埋我哋以情況出現。前廣東話誒嗰啲言語話貼錯門神就係知兩個人唔知做乜嘅啫。平時係幾好嘅，點知一一飲茶就少因因為少少嘅過節，跟住就嘈起交上嚟咁。個人就喂你今日做咩貼錯門神啊？係啊咁即係就表示係因小故而而誒誒口角咁解。 以以前好變似咗咗啦係啦嗰個，以前就好似 TVB 好耐之前都有套啊電視劇叫做《貼錯門神》啊，係啊應該即係陳文老師都係啊睇過啦都睇過，即係以前啲 TVB 嗰啲咩誒趣劇。嗯嗱，咁就喺呢一個嗰個門神嗰個基礎之下，咁咧後來到咗應該係五代嘅時候嘅後主咧就。 就唔用畫像啦，佢就真係寫係啊寫寫字啦，就寫咗兩個對聯嘅。呢、個就係有記載，就最開始有呢個對聯嚟係啊。嘅但係嗰陣時咧，就士大部分都係流行喺呢個士大夫或者貴族啦。咁、一路到到呢個明太祖朱元璋啊，咁佢、就有個有個記載咧。明朝有個人叫叫陳雲尖啊，啊，嗯陳雲尖有一個筆記入邊咧就記載咧就呢、個誒呢、個明太祖咧就呢、個 即係呢、個誒。誒、主張啲民間咧都寫對聯啦，即係貼啲對聯出嚟啊！咁啊、後來又走去巡視啦，後來發覺有個閹豬嘅人咧就唔識寫對聯，係咁啊個大筆一揮，咁啊同佢寫咗一副就寫咗一副誒、對聯，好似叫做 誒咩啊？雙手劈雙手就劈開誒、生死路，誒、一刀斬斷打斬斷子孫根啊！嗱，呢個好符合佢嗰個閹閹豬嗰、個誒嗰、個誒、職業嘅，咁啊後來就御筆一揮，咁啊後來民間就流傳啦係啊，。因為誒、各行各業都有吉利嘅嘢好寫，但係你閹豬都確係冇乜冇乜好寫。係啊，其實 本身因為我我記得我嗰陣時喺就台灣嗯鄉下苗栗嗰個教書，好多鋪頭咧，佢哋都有一個對聯嘅，都係符合翻佢哋嗰個職業嘅係啊係啊，即係見到有啲好，即係就算好鄉下嘅地方係啊都有嗰個文化嚟嘅嗯咁樣，係啦，咁就咁啊，後來就而家我哋就後來就明之後一路到而家就差唔多好長時間啦，誒、都大家都習慣咗嗰個嗯對聯嗰、個誒、張貼啦。 咁我記得以前對聯咧好多時都喺街度係啊，，咧就街邊寫嘅，係啦，街邊寫啦，係啦，揾揾張紅紙，跟住誒寫完之後，好似揾個晾衫繩或者一條一條麻繩咁。咁人哋鋪頭收咗工啊，或者收咗爐，我即係有啲鋪頭，總之係唔多開門嗰啲咧，就借個地方就喺門口掛條繩，跟住就揾啲晾衫架。 咁寫好咗就夾咗啲一對對咁咯，係啦咁所以就乾麥嗰個麥乾咗之後就可以賣。係啦，所以講揮春揮春個揮字就係揮毫嘅嗰個意思，所以所以最原始係用毛筆嚟寫嘅，毛筆寫咁而家印刷就只不過即係現代化嗰個就不得已啦。其實最好就用毛筆嚟寫，嗰種氣氣起氣就會比較好啲嘅咁樣。誒啊、有時會親親手吩咐嗰個寫揮春嘅阿伯， 阿婆都有嘅，不過通常阿伯嚟，係係咁就講佢聲啊，有啲咩心願咁，佢就誒 揀一個好嘅對聯或者揮春，咁就一直直就寫俾佢。係啊，因為以前好多譬如有啲鋪頭咧，會將自己個寶號啊就冚咗落去嘅係啊，冚個譬如聯。係啦，咁譬如我哋以前有間士多叫玉生園，我又好記得佢每年咧都係揾人寫個頭咧就有個玉字咁啊，個誒第二聯咧就有個生字，後邊我就唔記得啦，咁就會即係特登同佢走去作一副對聯嘅，即係有個有個有個文化嗰個意涵喺裏邊嘅咁樣，係啦係啦。 咁就除咗誒、呃、對聯啦，咁誒、呃、開始貼嘅時候就對聯咧，跟住後來就再落去就譬如蓮花咁樣啦，即係過年買嘅嗰啲蓮花啦，咁就誒、呃我就睇呢個阿葉靈鳳嗰個香港風物誌特別就講到蓮花，我哋而家冇叫吊鐘，啊，係啊，依家絕咗跡啦，絕絕咗隻啦。似冇人買啦。其實就 有嘅，只不過係因為佢係受保護嘅一個植物咧，就唔可以喺街度買咁樣，係啦係啦。種植嘅都得嘅，不過少人買咯。少人買因為佢唔係大紅大紫，同埋又容易有脆弱咯。係係係，即係好容易，咁啊你拎住佢逼一逼就跌甩晒嗰啲，所以吊鐘花佢個花萼有好似一粒鐘。係啊，所以變咗係即係嗰個而家就 桃花啦。咁我記得我以前即係小學翻學嗰條路咧，咁啊側邊咧就有塊桃花田，每年就種一次嘅啫。咁即係每一日，即係差唔多過年你就感覺到嗰種過年咁樣嘅氣氛出嚟㗎啦。過年嗰陣佢就將啲或者就嚟過年啦，十二月啦，就將啲桃花咁樣係紮起佢啦。係啦係啦係啦誒，本來係打橫咁樣生到係係好靚，咁就係揾啲繩咁樣綁起，好似誒袋繡咁啦，插起佢，跟住就 啊加啲肥料啊。係啊即係個仲係好多功夫嘅。如果係天寒同埋係係天熱，佢就有時要誒有天寒就要催佢催佢快啲開花，天熱就唔知點算啦。天熱就冇辦法。冇辦法㗎係啊有時就係、啊，佢都未未到年宵就已經開晒花，就血本無歸啦。係㗎，所以變咗係唯有係等佢食土啦。所以就所以就一年一做嘅，但係最主要就係你經過嘅時候，慢慢會感覺到個過年個氣氛會慢慢出嚟嘅，即係即係住喺住喺鄉 下嘅地方咧，即係農村嘅地方咧，呢樣嘢嗰個感受係啊就會又或強，就會者即使強啲嘅。住喺度，以前喺九龍誒、呃佐敦道碼頭去到上水有一架七十號嘅巴士，誒係係係近呢幾年取消咗冇咗啦，係啊咁嗰陣因為冇吐露港公路冇成嘅，佢就由中文大學經繞住過係啊大埔道咁樣。 當年嘅大埔道就仲有好多果園同埋好多誒、呃花圃嘅，即係種桃花又好種其他花。咁到誒十一月、十二月嗰陣，沿路就就幾乎就係如如入桃園嘅啦，即係好似去到桃花園，因為兩邊都係種桃花嘅。誒，就老師講到咧，其實 早幾年咧喺你搭火車咧，喺太和到啊係啊到粉嶺嗰段咧嗰段，有本來都好多桃花嘅，都咁而家就已經冇晒啦，係啊嗰度已經係係啦，都即係。冇話桃花依舊啦，桃花都冇。桃花都冇埋，即係以前有幾塊桃花，你即係即係即係出出入入啊，翻工喺度經過，即係你感覺到嗰種喜氣，嗰係啊種慢慢嗰種過年氣氛慢慢出嚟嘅有。啲誒花農喺度做啲誒剪輯啊咁嘅功夫啊咁。 係啦係啦我仲記得經過大埔有一個有一個桃花園，一個花花園叫根記花園。係啊係啊，好似係啊係經過嘅時候都有啲有同同學搭車就呢間嘢咪離開嘅，呢個呢個農莊咁樣。前唔係我話個咁啱啊。個根記前幾年都仲有嘅，係啊而家就因為嗰度好似因為開蓮塘口岸係啊喎，嗰度就已經係面目全非㗎啦，已經係係啦。做嗰啲橋墩嗰啲。係啊係啊係啊，即係都即係嗰個 發展是硬道理就冇辦法啦，呢種咁嘅嘢。好好可惜嘅，即係好可惜啊香港本來人口唔使咁多，咁係啊大陸整咁多人落嚟，搞到誒、呃要又要交通，又要搞成睇個誒、呃起橋嗰度，我有一年係誒、呃元朗嗰啲中學嘅舊生會，咁跟住有一個。舊生同我見面，老同學見面，跟住就話佢屋企，我問佢屋企依家點樣，佢話佢話好悲哀，佢話 人哋咧就俾人收咗地之後，點都起見到個屋村或者見個私人樓，我屋屋企俾人收地就慘啦，變咗條橋墩啊！變到個天橋嘅橋墩。呢個就呢個就以前間屋就喺嗰個西鐵嗰個天橋橋墩下。呢個就好慘喎！即係你起一間屋，令到啊呢度間屋以前係我啊或者住嘅地方都帶。啲細路揸車好經過嗱呢個呢個乜乜屋屋村或者乜乜誒發展乜乜花園嗱呢個以前我喺度住嘅間茅屋嚟嘅咁。 但係你同人講話嗰個橋墩同我以前屋企就好似好真係好慘即係條嘅。泰山壓頂咁，將壓扁咗下地咁。係啦，所以咧即係你經過頭先講過啦，即係由由呢個粉嶺到到太和嗰段咧，真係搞到一鑊泡啦。嗯啊，講到一鑊泡咧，其實呢一個就同過年嗰個又有關嘅，因為誒 前幾日就睇呢個吳浩先生佢寫過一系列嗰啲老香港啦，佢就講嗰個即係過年以前啲人咧就開要開個油鑊嘅，就要炸啊係啊就要炸嘢嘅。係啊咁因為早年嗰啲油咧比較唔純正嘅，所以就可能差唔多雜質落，一倒落去一炸嘅時候一鑊泡。誒要鬧起佢，一鑊泡鬧起面嗰個係啦因為佢以前唔係提純得咁好誒，佢有佢好處啦，好冇有好處就冇冇加化學嘢咯。係啦，所以就 即係叫做唔吉利啊！所以一鑊泡咁，而家我哋口語都有一鑊泡，但係你就唔知個來源嘅，就同呢個個以為同呢個煲粥啊，個煲到成成碗都係誒煲瀉咗，又唔係咁。唔係嘅。咁啊一鑊泡咁啊，後來即係而家有個演變叫一鑊粥啦，其實就一一鑊泡嗰度嚟嘅。咁一鑊一鑊泡又有民間記憶喺度嘅，就同過年嗰個習俗有有有關嘅。開開鑊嚟炸嘢就一定係唔可以出聲，唔可以搞搞震啊！一一來危險啦，又唔咁樣滴咗滴水落去飛出嚟咪。 誒辣親塊辣親啲手腳或者塊面咁，但係另外一啲一啲誒、呃、風俗嘅嘢就係唔可以嘈咧，一嘈嗰陣炸個油角煎堆就爆咗啦，爆咗有人唔緊你誒油角油角都好少少啊，煎堆一爆咧爆咗就係缺就缺口成個就冇㗎啦。因為佢係所以圓球形噶嘛，油角爆咗都唔多角嘅。 係啦，所以以前呢啲啊，即係阿媽咧炸炸嘢嘅時候咧，就會洗開啲仔女啦，就唔好就佢唔搞搞震啊，好走到掹褲掹掹褲腳啊嗰啲，或者碰一碰隻手啊死啦，夾夾爛咗添。係啦，咁啊好多時就係俾一個幾毫嘅，你啊去你去誒睇戲啦，咁樣係啦，咁你睇戲咁啊睇一一兩個嗯鐘，翻嚟已經炸好啦嘛，咁就同埋以前就年宵就誒。 即係以前早瞓啊，唯一例外就喺年宵嗰晚咧，或者年宵嗰一兩晚咧，就可以出出夜街，所以攞咗錢咧，就可能去睇呢啲個午夜場啊。咁當時仲有戲院嘅時候啦，係啦係啦，咁啊同埋嗰陣睇午夜場都好安全，周街都係人㗎啦。夜晚即係年宵嘅時候，啊係啦，咁行花講市啊，或者係辦年貨啊咁，或者做小販啊咁。係啦，講到以前過年年宵活動啊、睇戲啊，咁我哋下一節翻嚟再講少少上水元朗懷懷舊嘅嘢啦。